38101 fatvo. Savol: Bir musulmon Ramazon ro'zasini tutib, hayit namozini o'qigach, sharqdagi o'z yurtiga jo'nab ketdi va u yerdagi odamlar hal ham ro'za tutayotganini ko'rdi. U ham ular bilan birga ro'za tutishi kerakmi yoki safardan oldin Ramazon ro'zasini yakunlagani uchun ro'za tutmaydimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shayx Ibn Usaymin rahimahullohdan shunday deb so'raldi. Bir kishi 29 kun roza tutib, o'zi roza tutgan yurtda Idni, hayitni nishonlasa-yu, so'ngra hayit kuni ertalab boshqa yurtga yo'l olsa va u yerdagi odamlarning roza tutayotganini ko'rsa, o'zi esa og'zi ochiq bo'lsa, kun oxirigacha yeb ichishdan tiyilishi shartmi yoki o'zi uchun hayit bo'lgani sababli tiyilmasligi mumkinmi? U kishi shunday javob berdilar: Sizga yeb ichishdan tiyilish vojib emas, chunki siz shariatga muvofiq og'iz ochgansiz. Shu bois bu kun sizning haqqingizda muboh kun bo'ldi. Uni yeb ichishdan tiyilib o'tkazishingiz shart emas. Bu go'yo bir mamlakatda quyosh botganini ko'rib og'iz ochsangiz u, so'ngra samolyotda boshqa mamlakatga uchib o'tganingizda u yerda quyosh hali botmaganini ko'rishingizga o'xshaydi. Bunda ro'zani qayta boshlashingiz shart emas. Shuningdek, Uksha rahimahullohdan yana so'rashdi. Agar biz Saudiya Arabistonida roza tutishni boshlasak, so'ngra Ramazon oyida o'zimizning Sharqiy Osiyodagi yurtlarimizga borsak, u yerda qamariy oy bir kun kech boshlanadi. Biz 30 kun roza tutishimizga to'g'ri keladimi? Agar o'sha yurt ahli 29 kun roza tutsa, biz ham ular bilan birga og'iz ochamizmi yoki yo'qmi? U kishi shunday javob berdilar: Agar bir kishi rozani boshlagan yurtidan og'iz ochish Ramazon oyi tugashi kechroq kirib keladigan yurtga ko'chib o'tsa, o'sha yurt ahli og'iz ochmaguncha u ham og'zini ochmaydi. Xuddi shuningdek, agar kishi kunduzi quyosh kechroq botadigan yurtga safar qilsa, garchi ro'zasi 20 soatga cho'zilsa ham, to quyosh botguncha ro'zasini davom ettiradi. Musofir bo'lgani uchun ro'zasini ochishi bundan mustasno. Buning aksi ham xuddi shunday. Agar u o'zining 30 kunlik ro'zasi tugamasdan ro'zani tugatgan yurtga ko'chib o'tsa, ular bilan birga og'zini ochadi. Agar uning asl yurtida oy to'liq 30 kun bo'lsa, bir kun qadosini tutib beradi. Agar oy kam, ya'ni 29 kun bo'lgan bo'lsa, zimmasida qarz qolmaydi. Xulosa shuki, agar uning ro'zasi oyga nisbatan qisqa bo'lib qolsa, yetishmagan kunni to'ldiradi. Agar uzun bo'lib ketsa, qo'shimcha kunlarni ham ro'zador holda o'tkazadi. Vallohu alam. Majmuul Fatavo 19-juzdan iqtibos tugadi.